Sant Boi. Més de 40 anys amb tu. boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, desde 89.4 da FM. Xa xan todos usted, todos vostedes benvidos. Vamos con esos enderezos que temos aquí para poder entrar nesta leira da voz e da cultura. Eh, temos estes enderezos que son os seguintes o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e o equipo que compoño o programa alá nas vías de son temos a Fernando moi boas tardes Fernando e aquí o meu carón pois Xulio Couchil como cada xoves estamos aquí pois durante dúas uriñas que estaremos falando en galego estaremos pois debullando cousas alá da nosa terra con xente que entrevistaremos desde aquí a lá. Así que vamos ir con algo de música para poder encetar o programa. Así que, Fernando, dalle o play. de que chejo a moda de echar las sueras al mar. Miña sora condanada está aprendendo a nadar. Ai, la, la, la, la, la. Bueno, pois, eh, Xulio, temos o primeiro convidado E vámonos ir ás terras lucenses Vamos falar de comida Vamos a falar un pouquiño, pois, o que son empanadas, pan eh, en fin, todo o que compón ao redor da fariña. Nunca uh -huh. mellor dito vamos a entrar en fariña. Vale. Así que mm, eh, vamos a saludar pois nesta neste caso vamos a saludar ao noso amigo Héctor Pérez. Moi boas tardes, Héctor. Boas tardes. Boas tardes, benvido. Moitas gracias por atendernos, Héctor. Gracias a vosotros. <laughs> eh, bueno, como eh, os galegos sempre preguntamos por o tempo. Como está o tempo por aí? Pues parece que estamos no verán. Sí. Oh. Ah. Temos un tempazo de lujo. <laughs> sí, señor. Pois, e si, si medrará mellor a uh, que de, con que facedes los panllas empanadas, non? No, medrá igual. Ah, <laughs> sí, Hai que lle meter, como dixe outro, eh, sempre leva con que medrar. Pois, moi ben. Eh, sabemos que eh, ti te, de, vamos, que antes andabas nas feiras eh, mercados e todo isto e agora pasaches pois a, a, a pasaches a ter tendas eh, como se fora pois estas tendas que se suelen poñer eh, mm, eh, como nos mercados e eh, eh, eh, tamén por Madrid que teis, eh, normalmente estades en Madrid Sí, bueno, eh, dedicábamos ás feiras e eh, dedicámonos ás feiras. Ainda, claro. ainda vos dedicades tamén ás feiras? Porque... Sí, sí, no, porque ainda estuve fai 15 días ali en Barcelona, na Plaza España. Ajá. Vamos, vamos dúas veces o ano ali a, a creo coberta con Plaza España. Ajá. E ainda estuve ali fará 15 días, así. O día 2 e 3 de octubre. Ajá. Ostras, mira, Ma se, se eu sei Mago que eu tô, antes, claro vamos, que... collo metro e, e caigo na, na tenda. <laughs> Moi ben, moi ben. Bueno, uh, Héctor, agradecerche moitísimo que perdas este minutillos conosco para falar dese, bueno, como el mm, Armando titulou no o forno de Lugo, pero fálanos del. Bueno, pues, Forno de Lugo, pois pues, o que te digo, eh, dedicouse durante 15 anos a andar por as feiras de toda España eh, hasta que chegou o COVID. Mm. Cando chegou o COVID, as feiras todas se pues, caeron e nos Bueno, pues, soupémonos reinventar eh, poñendo o que o posto, bueno, chamolle así, mm. poñendo tiendas fijas con nosos produtos uh -huh. e aproveitando de que tiñamos máis máis espacio nunha tienda, nun local, uh -huh. máis espacio con seis metros estos que sempre solemos levar a feiras, sí. pois pues aproveitamos para levar de dos pequeños productores da nosa zona, de aquí de Castroverde, do Cálabo, uh -huh. da Fonsagrada, pois levar produtos que les producen aquí, uh -huh. pois tanto ovos, chorizos, eh, xamós, eh, mel, pues todo que, a verdad que todo que nos ofrecen, pues levámoslo, porque, bueno, uh -huh. nada nos costa, eh, elevamos eh, un producto de facemos de, de puente uh -huh. logo entre, entre o pequeno produtor de aquí da, da, da zona da montaña lucense co, a capital de España que é onde estamos abriendo, uh -huh. ahora tenemos más de 12 tiendas ahora mismo. Ah, mira, ah, Caray. lindo. O sea, sucursales, por así decirlo, eh. para, poder, para poder servir uh, productos galegos de, de, grande calidade, como estás sí. dicindo ti. Mm, Héctor, eh, eh, mm, cuáles son os produtos que máis que máis vos demandan? Bueno, que máis demanda tempo se o pan e a empanada. A empanada. Que, nos... que a empanada de varias de varias eh, de varios componentes, non? Non é somente a... Si, sí, home, levamos os os facer sempre de de 18 sabores. Ah. Pero son os que máis se venden de toda maneira, se si, si ti nos chegas e nos encargas unha para Home, a estas horas xa nos daría tempo a encargar un mapa mañá, pero si pa pasado mañá, por exemplo, sí. faríamos xa algo que, que máis se guste. O, ah, que ah, ah, ah. sí, señor. Bueno, e entón, claro, como, como todos, eh, pues, o COVID tamén, como diste, pois sí. obrigounos a, a reinventarnos. Ti, vos tamén, mm, que quizás tamén vos metestedes nas redes sociais para poder eh, servir, ou mellor, cunha páxina ou, ou no mesmo Facebook, unha sí, sí, no, no, nos, eh, de feito a Barcelona vendemos moito pola tienda online de fornodelugo.com uh mm-hmm. -huh. vendemos, mandamos pan a moitísimo pan, empanadas todos os días para Barcelona, como chega ahora hoxe en día sí. co transporte eso está super avanzado e, eh, e chega dun día para outro o sea, Ajá. cargas hoxe chega che mañá ah, sí, señor. Volvenos a repetir entonces a páxina onde se poden meter os nosos escoitantes, os amigos que nos están escoitando que saiban onde onde se poden meter para poder pedirvos algún a, algún dos produtos que vos servides? En fornodelugo.com fornodelugo.com, sí, señor. Sí. Facilísimo. apartado de tienda online. Sí, sí, sí. Eh, y ahí tens a tienda para comprar pan y empanadas, eso que vendemos ahora mismo. Sí, sí, sí. E, e, eh, eh doces, outra clase de doces como poden ser roscóns, eh, non sei, tartas, todo eso tamén? Eh, na tienda online non os temos porque cando estuvemos uh -huh. non chegaban ben polo transporte. Claro Entón decidímoslo sacar porque non chegaban ben, entón sí, sí. con problemas e mellor quitalo de bien Ah, porque, por exemplo, en Madrid, ahora que dices que, te, que tedes unhas 12 tendas, aí sí. queda máis preto quizás e poidan chegar mellor, non? Que aquí a Barcelona. Sí, sí, no, porque a Madrid o transporte facémolo nós. Sí. entonces non é o mesmo como trates ti a túa propia mercancía uh -huh. que cando mandas por, por paquetería, non ten nada. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. a Madrid hasta as de Madrid sí que levamos todo, ¿no? uh -huh. desde aquí. Tamén levamos patacas, levamos pimento de padrón, todo que Sí, sí todo canto haxa por aquí, viño, Fa... licores... Che, está todo. ben, está ben. Fala, falando de patacas, coido que mm, ti sirves unhas patacas que, que nos eh, eh, entrevistamos a un rapaz que, que ah, de perto de aí, non? É veciño meu, meu veciño enfrente, Adrián de Patacaseiras. Ah, Adrián de eh, Patacaseiras, sí, exactamente, sí, sí, eso queríamos te comentar que é un, un rapaz que novo que, que bueno, que, que está facendo moitísimo para que os bueno, moitísimo ben para poder, servir patacas de primeira calidade, non? Sí, a verdad que ten el traballa ca Keneve de Galicia, mm. e aquí me interesa levar a min as tiendas de Madrid, porque bueno, mm. nosotros vamos a todo o produto de local, se si pode mm -hmm. ser a pataca, bueno, que el trae, trae na de xinto de liña, pero bueno. Sí, sí, eh, bueno, eh, pataca pero, pero é pata, pataca, pataca, pataca galega, vamos. É eh, pataca, pataca galega da mellor calidad que a Kennedy. Uh -huh, Entonces encaixa perfectamente con nós, eh, eh, bueno, somos un servicio excelente, perfecto, somos muy amigos además, veciños, uh -huh vive frente miña, xa te digo. Pois, pois alegrámonos moitísimo. Quere decirse que nós, eh, bueno, que, que temos moi boa <laughs> conexión, o feito de que poidamos eh, por non sei, informar aos nosos ointes de que hai persoas que se vos dedicades a, a bueno, pois pues, cumprir os gustos dos nosos ointes e dos, dos demandantes galegos tamén, non? Sí, sí. Sí, claro, date cuenta que galegos hai en todo o mundo. Entonces, sí. bueno, nas capitales de España, tanto en Madrid como en Barcelona, pues son puntos que, bueno, que, que no, es muy difícil que se salga mal. Mm. Barcelona, claro, tema que a Barcelona é imposible levar o general diario, moita xente demanda sí. tiendas en Barcelona, pero é que claro, con far mil kilómetros para ir en mil para volver. Sí, sí, tens sí. que salir a sete, a, a sete da tarde non moito, mm. erándolle zapatilla. É, eh, é, é. Eh. É eh, un é un traspa é, é bastante mm, mm. Mm. os, os, a kilometraxe eh, impide un pouquiño esa... Claro, é que é, que o doble. E sí. gastos que... O, o maior gasto que temos para mandar as cousas a Madrid que solamente temos 500 kilómetros e o gasoil. O, sea, sí, o gasto claro. este que temos... É, pues, pero claro, bueno, somos a única tienda, as únicas tiendas en Madrid que ten pan galego, de verdad, uh -huh. somos nós. O outro, hai algunha tienda que sí que levan os xoves ou algún día en particular que levan uh -huh. un pan paradero galego que leva por ali, pero a única panadería con pan galego a diario somos mm. nós. Sí, Sí, sí, sí. Por, por eso podemos facer a 500 km, pero non a 1000, claro. Sí, sí. Por eso a veces, eu, eh, porque sigo os tamén, eh, vexo vídeos, que dicen, que? Cando chegan as patacas e tal? <laughs> Dicen, seguidiña chegan. <laughs> Muy claro, bien. eso é como moita xente que nos anduvo demandando patacas no verán. Sí. Eh, claro, non hai, patacas galega non hai no <laughs> verán. Claro, Entonces sí. hai moita xente que nos decía, pero como que non, si de enfrente si que han. Pues, mm eso non pode ser. Claro, <laughs> Pero bueno, lógico, eu non digo nada. Sí, sí, é lógico. lógico, sí, sí. Bueno. Porque, además, en Madrid eh, vexo que tedes unhas tendas algo fabulosas, porque teñen produtos da terra de todo tipo, hasta queixos, en fin, de tetilla de San Simón, eh, li, licor de café, licor de oruxo, eh, crema de café, en fin, e agora que están todo, salindo todo, licores de, de Lourenzá, todo, sí, todo sí. que sea aquí da nosa zona, da terra, sí. levámoslo todo. Sí, sí, Sí, Sea mel, sea fabas, sea calquera cousa, licores, sí. viño, o que sei, é igual. Sí, sí. Pois mañá xa me están preguntando no barrio, dice, "Oye, enteráchete de isto e tal, de prepidirmoslle a eses mozos sí, sí, eh, sí. que nos manden desto do outro." Pois ora xa teño o enderezo completo para poder vos para poder que pidan. Sí, eu vos, xa vos digo, por internet, podo mandar a diario, por sonodelugo.com tanto pan como empanadas cando que iráis. De lunes a viernes que hai os envíos porque entre fin de semana non hai envíos. Mm. Claro. Porque cobran o doble xa se dispara o precio. <laughs> No, e ademais, ademais o fin de semana pois lógicamente hai un, un tempo de impas que non hai eh, movimento transporte e entón pois pues, no, non hai transporte, non hai transporte. Claro. Por eso, por eso digo que claro, aí por exemplo, as, empa as empanadas cuáles son as que máis vos que vos piden? Pues, o, a que a que máis demanda teña de zamburiñas, a de a de pulpo tamén, mm. a de liscos. Ah. <laughs> Esas son as tres, a de zorza, a veces cando empeza a temporada a zorza tamén a de zorza ten moita demanda tamén. Sí, tamén sí, facemos sí. unha de la con congrelos, que non sabe, é riquísima, sí, sí. tamén eh, la con eh, congrelos eh, panceta e chorizo. Sí, sí, sí, sí. Esa, eh, esa está eh, o que o que aproba Dinos, eh, ainda que sexa un pouco indiscreto pero bueno, dinos algúns prezos para que a xente te eh, co, colla interese, mm, por exemplo, de, de, de, alguna, de algún tipo de empanada, porque eu vexo por aquí que tendes tamén a de bacallao, a de bacallao con pasas e eh, outras máis. Sí, pois pues, tiña hecho que mirar porque non sei a que precio vendemos na web, porque sei que vendemos a precios a precios de aquí de Castro Verde porque despois nas tiendas é máis caro, claro, é máis, sí. máis caro. Pero sí, sí. O que compra pola web compra a precio de aquí. Ajá, Despois sí, hai que sí. tomarlle o, o porte, que Por... mellor veñen sendo 6 euros, cousas uh -huh. así, máis ou menos, aí, entre 6 e 10 euros, sí. que pides moito. Sí, mm. sí. Mm. Pero máis ou menos están entre entre 14 e 20 euros, máis ou menos. ves, sí, sí. Vale, vale, vale. A máis cara sí. 20 euros pode ser, eh, a máis sí, cara sí. 14. Sí, sí. Está de bonito todo eso. Uh -huh. Porque tamén, vexo, eh, se si vos piden berzas tamén das mandáis grelos? No, no, hai, é que hai cousas que, claro, sí, son precederas. solamente sí. pan e empanada, pero porque, claro, na súa caixa tanto pan como a empanada non se esmaga. Claro. Pero é que o resto do que eh, sí, sí, sí. é que non, é que regámonos a que non cheque ben, é que o cliente quede descontento. Sí, eh. entonces eh, antes de antes de facer ese millón non mandar día. Eso, claro. Eso máis perecederos tamén, tamén non? Tamén, en tamén. En realidad, tamén. sí, sí. Porque Por vexo... o precedero non hai problema, porque en 12 horas está aí. Sí, sí, porque Entonces... vexo, vexo que tedes unhas magdalenas que, vamos, a estas horas da tarde eu xa merendaba unha. Claro, as magdalenas, se as poderamos vender por online, pues pois sería la bomba. <laughs> Moitísimas. Que levan pues... unha crema por encima que non vexas. E, e, e dentro tamén van rellenas, sí. van dentro con crema, con compota de mazá, con, Caray. bueno, facémolas de varios sabores. Sí. Pero claro, outra das cousas que non podemos vender vía online porque pola paquetería pues, chegaría destrozado. Ah, <laughs> claro, sí, señor. Porque eh, aí tamén hai, a parte de moita de moitas clases de doces eh, cantas persoas estades a traballar aí dentro porque necesítase persoal, eh? Sí, bueno, sí, aquí, bueno, también con buena ferramenta aquí ahora mismo, que estuvo aquí en la pastelería, ahora mismo hay seis pasteleros trabajando. Caray. Jolín, pues, ah. ¿eh? Bastantes puestos de trabajo, sí, señor, sí. ¿eh? Sí, señor. Sí, ahora seremos entre 60 y 70 personas ahora mismo por Lugo. Cara. Jolín. Pues pues claro, porque es que reparten, y e después, eh, repartís ahí por la contorna? Sí, también tenemos ruta por aquí. Ah, Porque eso tamén Pero me... <clears throat> por aquí tampouco interesa moito porque o precio que temos aquí o pan uh -huh. en Lugo, xa sabréis que sí. hai unha, unha guerra de prezos que sí. ah, bueno, e que encima <laughs> tens que andar, tens que hacer 680 80 km todos os días claro. a ese precio, pues, é cada vez sí. menos interesante ah. traballar aquí, por eso nos xa fallanos que, que decidimos pois pues, ir por fora de Galicia. Ir, sí, xa, sí, claro, sí, claro. sí. Ir Era Vigo, en Vigo traballamos moito, a primeira tienda que abrimos foi en Vigo, en Vigo querenos moi ben, que vendemos un montón o noso pan. Uh -huh. E a primeira tienda que abrimos foi ali no Calvario, no barrio do Calvario, en Vigo, Ostras. xunto, xunto a Plaza de Bastos. Sí, Eu li eh. aquí, non sei que, eh, na, na, na, na calle Urzaiz tamén. Aí, aí, na calle Urzaiz, 167. Ajá. Sí, aí. Precisamente... Está arriba de todo esa é unha demanda algo francesa. Escoito unha cousa que che quería comentar. Mm, mm, tendo en conta uh, as cousas como van últimamente a luz uh, sí. tan tan subida de prezo e tal, non, non vos eh, está poñendo as cousas un pouco difíciles porque co, cos prezos que hai eh... Sí. A luz é eh, complicada para nós, pero bueno, eh, nos, a única demanda que temos para luz aparte das tiendas é sí, sí. nas cámaras frigoríficas, porque, bueno, os fornos ou temos os de pasteles que van a soir e os de e os de pan empanadas que van a leña. Ajá. Non nos supón ningún gasto extra. Eh, ah. Nos supondría, por exemplo, cando suba o gasoil, pois pues eso sí que nos vai matar. Eso sí que temos sí, claro o transporte, que suba, claro, claro. Claro, sobre todo nas tiendas de Madrid, eso sí que va a notar no precio se algún día sube. Claro. A no ser que inventen rápido as, furgonetas sí, sí. grandes así eléctricas que puedan chegar a Madrid a volver aunque sea comida, con que chegara a Madrid chegaba. Hombre, <laughs> claro. Podemos ter outra ali preparada para volverse, día. <laughs> ten razón, ten razón. Oh, no, eu preguntabache porque, claro, está, toda a xente moi preocupada por culpa do, do, dos prezos que hai últimamente da luz, do, do, do, seica a 200 pico euros o, o kilovatio hora. Bueno, a verdade é que esta se volveuse con respecto ao prezo do ano pasado, pois pues, ah, cinco ou seis veces máis caro. Sí, eso, sí. eso representa algo que repercutirá a todo o mundo, non? Sí, sí, non solamente os, os fogares. Todo. Sí, seguramente que, pero bueno, no, no noso caso como non traballamos con potencia de eléctrica tampouco vale. tampouco nos podemos notar. Vale, Notámoslo, vale. podemos notar por las cámaras, las cámaras de frío sí que teñen Vamos, luz, claro, luz, sí, señor. Pero é o único, pero non so, o maior que máis tiran son os fornos, exacto, non son a, a gasoil e outros son a leña. Uh -huh. A leña que, que, que o, o, o pan galego faise con leña, non se fai eh, con jasoi nin que nin, nin, con, <laughs> claro, nin con electricidade. Claro, Exactamente, sí, por sí. eso. Por eso se chama galego. Sí. Claro. <laughs> moi ben, moi ben. Mm. Por certo, que, que tipo de fariñas empregades? Nos facemos o pan con fariña de país. Sí. Que compramos por aquí a, xente de aquí da zona. Uh -huh. Uh -huh. Eh, con fariña de trigo normal, de Castilla tamén. Uh -huh. E eh, tamén temos centeo. Aí ah, está. Eh, centeo é o que máis tempo dura, o pan de centeo que máis tempo dura, non? Sí, sí, sí, un pan, un pan de centeo de moi boa calidad. Uh -huh. É un pan que aunque a corteza sea moi dura, sí. moi dura, eh, bueno, pues, a que por dentro se queda ben cocido que sabe de maravilla. Sí. Uh -huh. Y aguanta, sí. aguanta un montón. Antes traballábamos también un millo, pero Mm. cada vez ten menos demanda e o millo queda moi feo porque desfaise todo. Sí, claro, todo. sí, ten razón, ten razón. Entón deixámolo de facer tamén xa mm. fallanos. Sí, sí, sí, sí. Pero se si o pan de centeo lógicamente compras o pan un pan hoxe che tres ou catro días, quero decir que non, quero decir que sí, a conservación dese de pan é unha maravilla. Sí. Sí, o pan de trigo de país tamén. Sí, mm. o que o que o, calquer pan que sea un pouco de calidad porque o de trigo de Castilla que leva de levadura incluso si tú botas unha levadura de calidad e a fariña de calidad, eso tamén aguanta moito. Si mm. o que se está cargando pan son as industrias que traballan pues, eh, de, de maneira industrial, porque mm. para que mm, para que claro, eles fan barras esas, sí, baguettes, esas, sí. a fermentación a medio, a medio fermentar, cortan a fermentación e ultracongelan sí, sí, para sí. que no puesto no punto de venta habitual donde te, donde teñan sí. pois pues, aí acaben de, de cocer o pan sí. claro Claro, eso que fai é que fermente, como vai a medio fermentar, fermenta no teu estómago. Sí, eh, eh, eh. Por eso, ao longo destes 10 ou 15 últimos anos, sobre todo nas cidades, é. Eh. está vendo unha de alérgicos a, la, a gluten, mm. claro. que non é normal. No, e además... Por la mala calidad... Eso é. A parte da mala calidad é que dura dura 10 minutos, é dicir, eh, claro. claro. Eso é evidente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Como porque... comprar un coche un coche comprar outro, un coche vai <laughs> durar eh. un, unos kilómetros e outro vai durar outro. Exactamente, sí, sí, señor. No, no, eh, en realidade, eh, pois pues, o que hai que felicitarvos polo traballo que estades a facer e a, e a repercusión que eso vai, pode ter. Eh, alegrámonos moitísimo porque, mm, bueno, felicitamoste precisamente por eso, por, porque mm, reinventastes vos de... Sí, sí. Sí, de, señor. De forma pues, extraordinaria. Pues, Muchas uh, gracias. Uh, sí, bueno, como pudimos, como non pensábamos que foramos ter tanto éxito, fixémoslo ademais de maneira de, de facer algo mentras sí. durar a pandemia, algo porque sempre tuvemos claro que íbamos volver a feiras porque é o noso como que máis nos gusta é coller a nosa bandera galega claro. e por toda España, por fora de España, Eh, me, porque, algo que eh Iso é o, o, a crema de, de Forno de Lugo é esa, sí. coller bandera eh, e, e ser emba, embajadores de, de, da nosa terra por aí adiante sabes? Sí, Sí, sí. E, e, e xa que mentates precisamente que estiveches aquí a principio de mes e, pois que, que resultado tes que, que experiencia tes con, con, con dos galegos ou, do, ou dos catalas que te, eh, te foron a visitar sí. levamos 13 anos montando aí sí, sí dúas veces o ano, en junio e en octubre, levamos 13 anos facendo esa feira. Positivos, ah, entonces, eh, non? Este ano se nos olvidaron as rosquillas, <laughs> e viña xente pola rosquilla. Eh, claro. <laughs> Tres ou 400 kilos de rosquillas que levamos todos os anos para día, aquí quedaron. Bueno. Carai. Sí, e viña xente a posta, pola rosquilla, e digo, pois non hai rosquillas, señor. Vamos a... No. Sí, sí o sea que, unha experiencia positiva aquí tamén, non? Sí, moi positiva, sí. sí. Ademais, o galego nunca lle pode faltar. <laughs> Nin o viño, claro. nin o pan na mesa. Está claro. Eso nunca. Eso nunca. Pois, de verdade que mm, para nós foi un placer e unha enorme honra terte aquí nos nosos micros hoxe eh, desexarche todo o mellor. E cando va, volvas a, a, a chegarte precisamente a esto... Esto, que nos min, eh, mándanos unha mensaxe. Eh, unha, para poder vale. ir a mercarche algún dos, algún dos produtos. produtos. Todos os xitos intentaremos facer algún pedido noso particular para que eh. podamos probar algúns dos produtos que tides. <laughs> Eh, eh, eh, cando vayamos cando vemos sobre todo eu, cando vaya del cero, porque eu desde Fonsagrada a Castro Verde levo moi pouco tempo. Sí, oh. Sí, bueno, pouco, tampouco que queda que pouco, pero bueno. Bueno. Pero sí, sí. Pois pues, fa, facermos unha facer unha pequena visita a ese forno. Moi ben. Sí, sí, eso sí. Pois pues, Héctor, que che agradecemos moitísimo e que che desexamos moitos éxitos a seguir traballando con tanto ímpeto como estás demostrando e eh, moitísimas gracias por atendernos. Moitísimas gracias a vosotros, eh, gracias de verdad. Unha aperta grande. Unha aperta. Hasta luego. Radio Samboy.